Ja ću samo se pomoliti, a onda ako neko od vas isto ima želju na srcu da se pomoli, može slobodno. Znači, nemam ništa znači, protiv toga. Ono. Sveti duše, ja ti predajem, svaku našu riječ i svaku našu misao, ono. svaki naš osjećaj, oče moj. Mi ti predajemo ovo vrijeme i oče, molimo te da se nismo bez veze sastali. Oče, molimo te da ti izliš svoga duha i oče, molimo te da nam otvoriš oči da nam tvoriš uši, oče moj. Oče, molim te ono što riječ kaže da, da se mi mijenjamo iz slave u slavu, oče moj. Oče, molim te da doma se ne vratimo isti, oče moj. Oče, da, da se dogodi ono što kaže metanoja, promjena uma, oče moj, da, da nam se otvore oči. Ja te molim da svaku riječ koja je od tebe, oče moj, da, da ju ti nosiš i ono što je za Samuela bilo da, da si ti cijelo vrijeme bio s njim i da nisi dopustio da nijedna njegova riječ ne padne na zemlju očima. moj. Oči, ja te molim da ono što je stvarno od tebe, oči moj, da, da donesi procvat očima. Amen. Ču još neko nešto reći, dodati? Neka svaka riječ padne na tlo. Aha! Da, znači moja tema je, u biti nisam si uzeo miš. Znači teško mi kad nema propovjedovnice, imali smo propovjedovnicu prije, ali to ne možemo nositi s ovom i onda sam si uvijek stavio tipkovnicu na to, da sam stisnuo, sad nemam ništa drugo, a moram si ovo vrtiti, inače, inače sam shvatio u biti da, da kad nema riječi, da ljudi gledaju u mene. I onda mi je bolje u biti, znači nekako da ljude uvijek naglašavam na riječ da nije naglasak na mene, nego da jednostavno ljudi vide riječ. Ono. I biti prije nešto počnem, prije nešto počnem, znači samo da kažem neke stvari da ne bi neko krivo iz konteksta. Iako znam da neće niko od vas. Znači nešto izvući iz konteksta, ali čisto znači za snimku, znači da se zna. Znači sve ono što ću reći, e, ja inače stojim na Božje riječi i ne idem izvan Božje riječi. I ono što sam pisao po Facebooku nedavno i što sam se zafrkao, znači za solo skripturu i Znači, uglavnom sam išao kao svi vi sola skriptura, sola skriptura, a u biti nema svetog duha kao u toj vašoj soloj skripturi. I ono što će moj, prvi dio predavanja biti je da ću ja skrenuti sve sa riječi. Sve. Znači neće ništa biti na Božoj riječi. I shvatit ćete zašto ću to napraviti, ali praktički će sve biti na Božoj riječi. Cilj ove moje teme je biti odnos sa Bogom. Jer sam ja shvatio u biti da ljudi dosta naglašavaju riječ, a nemaju odnos sa Bogom. dosta naglašavaju doktrinu, dosta naglašavaju crkvu, nemaju odnos sa Bogom. Isto tako mole i radi sve ostale stvari, ali nemaju od, odnos sa Bogom. <clears throat> I čak vjerujem, znači vi to možete sami prosuditi, znači da je direktna riječ od Svetog Duha. Kako za ovo vrijeme, kako za svakog od vas osobno, ali u zadnjih par dana ono što sam rekao Svetom Duhu, rekao sam mu, <clears throat> rekao sam mu na način, iako to nije baš tako, ali je. Rekao sam, meni ne treba tvoje znanje. I meni ne treba tvoja spoznaja. Rekao sam, ono što meni treba da ja hodam sa tobom. Jer ako ti meni daješ svoje znanje, ja dijelim tvoje znanje okolo sa ljudima, a ja ne hodam sa tobom, šta meni to vredi? Tako da čitam nekakvu knjigu i znam znanje cijele te knjige, a ne hodam sa piscem. Nemam nikakav odnos sa piscem. I u zadnjih par dana sam zadnjih par tjedana u biti sam osjetio Svetog Duha, ali doslovno sam ga osjetio kao osobu. Inače ja znam osjetiti Svetog Duha, svi mi znamo osjetiti iznutrine i pozitivne stvari i kad njemu nešto ne paše, kad osjetimo unutrini da, da je to krivo i to. Ali sam ga točno osjetio kao osobu koja je došla. I onda sam mu rekao ono što meni treba, meni treba da ja hodam s tobom. Meni ne treba da ja naučavam okolo tvoju riječ i sve te stvari, a da ja u biti uopće ne hodam sa tobom. Tako da uglavnom cijela ova tema je u biti, tema se zove drevni put. I tema se znači radi znači, o odnosu sa Bogom. Jedna stvar što se tiče, znači da neke stvari samo objasnim što se tiče duha, to svi znate. Znači Bog je duh, to je riječ jasno kaže. I u biti, ja kad ljudima kažem, uglavnom katolicima, kad kažem ko je Bog, onda oni meni kažu to, to, to, to. Onda ja kažem na broj tri božanske osobe onda oni meni nabroju Otac, Sin i Duh Sveti. Ja kažem sad makni sve ove prve dvije i makni Sveti. Koja ti je zadnja osoba? I oni kažu Sveti Duh. Ja rekao makni Sveti. Koja ti je zadnja osoba? Onda oni kažu Duh. I kad oni kažu Duh, tek onda oni shvate da je Bog Duh. Znači, nevjerojatno kako ljudi trebaju stvari, samo kažu u ime Oca, Sina, Duha, Svetog, Amen, a ne znaju da je Bog Duh. I onda ja njima kažem jednu stvar, jednu stvar što se tiče Duha i što se tiče Boga, jednu stvar koju morate znati, da je to razlog zašto vi ne vidite Boga. Zato što je Bog duh. I, duha se ne može vidjeti. Samo da vratimo nazad, da ne preskoči. Rekao je, duha se ne može vidjeti. Ali jedna stvar što se tiče duha i što se tiče Boga, Boga možemo usporediti sa vjetrom. Vjetar se ne može vidjeti, ali se može osjetiti. Jedna stvar što se tiče duha, on je poput zvuka. Zvuk se ne vidi, ali se čuje. Tako vi moj glas sad ne vidite. Vi čujete moj glas. Tako ista stvar je sa duhom. I sve ove stvari vam govorim, dosta ljudi naglašava, to jest mene miješa s nekim stvarima i misli u biti da ja naglašavam duhovna iskustva, da ja hoću skrenuti u biti čovjeka da doživljava nekakva duhovna iskustva, da se ne temelji na Božje riječi. Ja to ne radim. Ali ono što ću napraviti i što nastojim napraviti, da se čovjek vrati u odnos sa Bogom. I to nama svima treba. Znači, tema se zove znači, drevni put i znači, početni stih mi je postanak 3, znači 8 do 10. Znači, prije nego što pročitamo taj stih, znači, pismo kaže da je Bog stvorio čovjeka, da je tom čovjeku dao ženu, da mu je dao zapovjed i rekao mu je nemoj jest stavla i dobra i zla, to svi znamo. I ovo je početni stih koji je znači, vrlo, znači, vrlo bitan, znači postanak 3, 8 do 10, kaže ovako. U to čuju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakrije se čovjek i njegova žena pred Jahvom, Bogom, među stablima u vrtu. Jahve Bog zovne čovjeka, gdje si? On odgovori, čuo sam tvoj korak po vrtu, uplašio sam se jer sam gol, pa sam se sakrio. Pitanje za, pitanje za vas glasi ovo. Gdje je bio taj vrt? Svi znamo da je taj vrt bio na zemlji. Tako, to se zove, znači, rajski vrt. Kad su oni počinili grijeh, uglavnom ljudi kažu to je istočni grijeh. Zato što je tamo dolje na istoku. Ali jedna zanimljiva stvar, da taj vrt bio na zemlji. I riječ vam kaže jednu drugu stvar. Da je Bog hodao po zemlji. I da se šeto po zemlji. Bog je duh. Nemojte to uopće zaboraviti. Bog je duh. I taj duh je hodao po zemlji. lijepo kaže, u to čuju korak Jahve koji je šetao vrtom. Bog je duh i taj duh je šetao po zemlji i oni su čuli njegov korak. To je ono što je vrlo bitno da znate. Oni su čuli njegov korak. Ono što sam rekao da je zvuk se ne vidi, ali se čuje. I mi Boga možemo čuti. I ono što ja naglašavam, da mi moramo imati odnos sa Bogom ne odnos sa samim pismom, sa Božjom riječi i onda mi čitamo Božju riječ satima, nemamo nikakav odnos sa Bogom. Nikakav. Samo čitamo riječ, čitamo riječ, a kad treba iskreno popričati sa Bogom, mi to ne znamo. Ok, znači ovo je prvi stih. Znači drugi stih vam je druga Samuela 5, 23 do 25. Kaže ovako. David opet upita Jahvu, a on mu odgovori – ne idi pred njih, nego im zađi iza leđa i navali na njih sa protivne strane bekajima. Kada začuješ topot koraka po bekajimskim vrhovima, onda se požuri jer će tada Jahve ići pred tobom da pobije filistejsku vojsku. David učini kako mu je zapovjedio Jahve i pobi filistejce od Gibeona sve do ulaza u Gezer. Druga Samuela 5, 23 do 25 vam kaže ovako. David je pitao Boga, šta da napravi. I Bog mu je rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Rekao mu je ovak, kada budeš čuo korake po Bekainskim vrhovima, znaj da ja hodam po zemlji. Kad ja budem hodao po zemlji, ti kreni. Šta mislite o ovom stihu? Ovo nije Božja riječ, pisana, koju je David čitao negdje. Ovo je odnos Davida i Boga. I Bog mu je rekao, kada čuješ mene, da ja hodam po Bekajimskim vrhovima, onda se požuri jer znaj da sam ja krenuo, kreniti. Sad svačite zašto sam bio rekao da će neki ljudi misliti da ja skrećem na nekakva duhovna iskustva, ali mi se moramo vratiti u odnos sa Bogom. Ako su Adam i Eva čuli Boga da se šeće po vrtu, ako je David čuo Boga da se šeće, da se, da hoda po Bekajimskim vrhovima, onda očito i mi danas možemo čuti Boga. Ima još jedan stih, kad je Krist bio i kad je, kad je Bog rekao, ovo je sin moj ljubljeni prije 2000 godina, svi su čuli da je rekao, svi. Samo su neki od njih rekli da je grmjelo. Što znači da Bog i dan danas govori, ali mi uprno, znači, ignoriramo njegov glas. Drugi, treći stih je postanak pet 22 do 24. Kaže ovako, Henok je hodao sa Bogom, po rođenju Metušalahovu, Henok je živio 300 godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri. Henok poživio u svemu 365 godina. Henok je hodao sa Bogom, potom nestane, Boga je uzeo. Šta mislite o ovom stihu? Ja ću vam sad reći jednu stvar. Henok nije imao pismo. Henok nije imao Toru. Tora je knjiže prvih pet knjiga, postanak, izlazak i ostale tri knjige. Riječ kaže da je Henok hodao sa Bogom. I zato što je Henok hodao sa Bogom, kaže da ga je Bog uzeo. Samo zato. Henok je živio 365 godina. Šta mislite o tome da vam ja kažem? Da je, kako se on zove, najduži čovjek koji je živio na zemlji, 900 i... E, to je ovaj njegov. Da, to je njegov. Da, da, da. Je živio 900 i nešto godina i Boga nije uzeo. Što znači da mi možemo, ljudi moji, živjeti čudo. Čudo da uopće ne hodamo sa Bogom. Uopće. I te godine nama ništa ne znači. Znači, doslovno, te godine nama ništa ne znači. Izlazak Izlazak 33, 10 do 16 kaže ovako. Videći kako stup oblaka stoji na ulazu šatora, sav bi se narod dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga šatora. Tada bi Jahve razgovarao sa Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori se prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jošova, sin Nunov, i šatora ne bi micao. Riječ kaže da je Mojsije razgovarao sa Jahom licem u lice. Riječ ne kaže da je Mojsije čitao pismo. Mojsije nije imao pismo. Mojsije je donio Boži zakon. ima jedna stvar koju je Mojsije donio, kasnije ću vam reći. Ali on, ovo je ono što bi se mi svi trebali zapitati. Znači, da li mi imamo s Bogom odnos sa licem u lice kao što čovjek razgovara sa svojim prijateljem. Sa prijateljem, ne sa slugom. Ne da je nama Bog gospodar, nego sa prijateljem i ono što pismo kaže da su mi njegova djeca, njegovi sinovi, njegove kćeri. Zašto sam rekao da će neki ljudi misliti da ja naglašavam duhovna iskustva? Ne. Ja naglašavam da se mi svi trebamo vratiti u odnos sa Bogom. I pismo jasno kaže da su svi ljudi prije nas imali odnos sa Bogom. Ali nešto se dogodilo sa crkvama. Ljudi više nemaju odnos sa Bogom. Ljudi imaju odnos sa svećenicima, imaju odnos sa crkvama, imaju odnos sa službama ono što ste vi danas došli čut. <clears throat> Hvala Bogu pa ova tema nije nekakva da vi imate odnos s ovakvom temom, nego ova tema znači to, znači da se vi vratite nazad u odnos sa Bogom. I ono što ja osjećam od Svetog Duha, da bi se cijeli Boži narod trebao vratiti Svetom Duhom nazad. Ne u pismo. Pismo je naš temelj. Mi bez pisma ne možemo. Ima jedna tema koju sam ja snimio, zove se Tko je Krist. U toj temi ja kažem jedna od ključnih stvari zašto je Bog došao kao riječ. Riječ, pismo kaže da je Bog u početku bio riječ. Zašto je Bog došao kao riječ? Da pokaže nama da mi ne možemo njega razdvojiti od njegove riječi. Ne možemo. To znači da ja ne naglašavam da odbacujem riječ, ali naglašavam da mi ne odbacujemo Boga i ne odbacujemo Svetog Duha sa, sa stvarima da mi kažemo zastranit ćeš ako ćeš imati nekakva duhovna iskustva. To ljudi rade. Mi trebamo, pismo kaže, mi trebamo svim svojim srcem tražiti Boga. Svim svojim srcem. Kaže, svom svojom dušom žudim tebe noću, duhom svojim u sebi te tražim. Duhom svojim u sebi te tražim. je oslovi Jahvu, vidi, ti si meni rekao, povedi ovaj narod, ali mi nisi objavio koga ćeš sa mnom poslati. Još si mi rekao, znam te po imenu i ti uživaš moju blagonaklonost. Stoga, ako uživam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uživam tvoju blagonaklonost. Pazite ovo riječ, jako dobro. Moj si je rekao Bogu i razgovarao je s njim licem u lice. Moj si je donio zakon. Ali od svih tih stvari on je, on je njemu rekao, molim te, ako uživam tvoju milost, tvoje suosjećanje i tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove. Objavi mi kamo ideš. Zašto? Da te shvatim. Objavi mi svoje putove da te shvatim. Mi nikad nećemo shvatiti Boga. Jednu stvar morate shvatiti. Pismo vam neće dati spoznaju Boga. To nije istina. Pismo samo proširuje percepciju nekih stvari. Ali mi ako ne znamo Boga, ne poznajemo Svetog Duha i ne znamo kamo Sveti Duh ide, mi Boga nikad nećemo shvatiti. Nikad. Židovi su poznavali pismo i kad je došao utjelovljeni Bog i kad je bila subota, kad je on rekao, kad je izliječio onog čovjeka, oni su njemu rekli, pismo kaže, ti to ne smiješ raditi. On je rekao, moj otac čini i ja radim. Ono što radi moj otac, to ja radim. Što znači, ako mi ne poznajemo kamo Bog ide, mi ćemo ostati u svojim crkvama, pazite šta ću vam dobro reći, mi ćemo ostati u svojim crkvama, Moguće je najvratnije da ćemo duhovno umret. Moguće je vratiti da će nas ljudi zavest. Ja uvijek kažem nemojte slušati mene. Nikad. Kad vam Sveti Duh kaže nemoj više uopće dolaziti u Davidov šator, nemoj uopće slušati više Davora, nemojte. Ja ne bežim ljude za sebe. Ja usmjeravam ljude Bogu. I ako mi ne slušamo Boga, mi svi nećemo dobro završiti. Dalje vam kaže ovako. Promisli također da je ova svjetina tvoj narod. I onda Bog kaže ovako, ja ću osobno poći sa tobom, odgovori Jahve i počinak ću ti priuštiti. Ako ti ne pođeš, nadoda Mojsije, odavde nas i ne izvodi. Pa kako ćemo znati da uživamo tvoju blagonaklonost, ja i tvoj narod? I onda Bog kaže ovako, po tome što ideš sa, to je moj se rekao, ali po tome što ideš sa nama, time ćemo se razlikovati ja i tvoj narod među svim narodima koji su na licu zemlje. Po tome što ti ideš s nama. Ne po tome što mi poznajemo pisma, nego po tome što Bog hoda sa nama. Po tome što Bog hoda sa nama. Znači, pitanje glasi da li mi hodamo sa Bogom? Ili mi idemo u crkvu? Da li mi slušamo tuđe propovjedi? Ili mi hodamo sa Bogom? To je pravo pitanje. Psalam 103 vam kaže ovako. Moj siju, 137. Mojsiju je objavio putove svoje, a sinovim Izraela, sinovima Izraelovim dijela svoja. Znate što to znači? Samo Mojsije od cijelog naroda je znao kamo Bog ide. Cijeli Izrael je vidio šta Bog radi i znao je šta Bog radi, ali nije išao s Bogom. I to je ono što vi danas gledate. Svi ljudi pričaju, Bog je cijeli onog, Bog je učinio ono, Bog se tamo pokreće, tamo je nekako probuđenje, tamo se nešto događa i svi oni poznaju dijela jer su ih čuli, ali ne hodaju s Bogom. Ne hodaju s Bogom. Ja isto to tvrdim za sebe. Ja kad sam shvatio neke stvari, kad sam došao do Boga, ja sam njemu rekao, meni ne treba tvoje znanje, nemojte krivo zaključiti. Ja sam i tekako za znanje, Kopić zna. Znači ja sam i tekako za znanje, ja znanje guram jako naprijed, jako. Ali nama znanje, ljudi moji, ništa ne vrijedi. Ako mi nemamo odnos s Bogom. Ako mi nemamo odnos s Bogom. I ako mi ne znamo kamo Bog ide. Kaže da je Mojsiju objavio svoje putove. Znate zašto? Zato što je Mojsija razgovarao s njim licem u lice. Mojsija je s njim razgovarao s licem u lice. I zato je Bog Mojsiju objavio kamo ide. Ivan 5, 39 do 40 vam kaže ovako. Vi istražujete pisma jer mislite po njima imati život vječni i ona svjedoče za mene, ali vi ipak nećete da dođete k meni da život imate. To je ono točno što sam malo prije rekao. Mi istražujemo pisma jer po njima mislimo doći u raj. Ali ne dolazimo Bogu da imamo vječni život. Iako mi imamo vječni život, jer smo na novorođeni od Krista, mi da ne dolazimo njemu. Nego mi dolazimo kome? Mi slušamo propovjednike, mi preslušavamo ovo, mi čitamo pisma, ali ne dolazimo Bogu. I onda uhvatimo samog sebe da smo sat, dva ili 15 minuta ili pol sata u Božjoj riječi, a mi nemamo odnos s Bogom. Kogod meni kaže da Bog je riječ, to je istina, ali da li mi pričamo s Bogom? Da li mi razgovaramo s njim? Kako ćemo mi znati njegove putove? vi znate da jako puno ljudi kaže Bog ide tamo, Bog ide vamo i baš zato ima toliko crkava. I svi su oni u pravu. Jedna Biblija, koliko si rekao? 4000 različitih kršćanskih denominacija. Jedna Biblija, 4000 različitih kršćanskih denominacija. tisuće. Njima je svima temelj Biblija. Svima. Meni se ljudi javljaju na, na, na fejsu i kažu mi, da li ti znaš tu i tu istinu? I ja odgovorim kako odgovorim. Nebitno. A zašto se temine ljudi uopće javljaju na takav način? Zašto? Zašto meni niko ne kaže kamo Bog ide? Nego mi svi kažu šta piše u pismu. Uvijek će vam ljudi to reći. Jer ti znaš da pismo kaže to, to, nemoj to. Niko od njih neće reći kamo Sveti Duh ide. Niko. Neće vam to niko reći. Jednu stvar da vam dokažem da je ovo istina jednu stvar da vam kažem da je ovo istina. Svi ovi ljudi nisu imali Toru. Henok nije imao Toru. Abraham nije imao Toru. Mojsije nije imao Toru. Adam nije imao Toru. I ostali ljudi nisu imali Toru. Sad ću vam reći jednu stvar. Mojsije je primio cijeli levitski zakonik. Ono što vi kroz cijeli svoj život nećete razumjeti. A on ga je primio i čuo i prenio i napisao. Mojs je primio od Boga levitski zakonik. Levitski zakonik. Čovjek kad uđe u levitski zakonik, on kaže, ovo je matematika. Ovo čovjek ne može razumjeti. On je to kroz svoj odnos sa Bogom primio i napisao i predo nama. Ako je on mogao primiti takvo što i predat nama, zar mi ne možemo čuti jednu jednu riječ od njega, idi lijevo, odi desno. Jer svačite vi koliko smo mi u problemu. Mi smo zamijenili Boga za pismo. Zašto sam na početku na, rekao ono, nemojte misliti da ja poništavam pisma. Nego smo mi zamijenili Boga, Božje pismo sa Bogom. I nemamo odnos sa Bogom. Nemamo odnos sa Bogom. A svi ovi ljudi su imali odnos sa Bogom i prošli su bolje nego mi. Kaže da je Henok hodao sa Bogom, Boga je uzeo. Kaže da je Mojsije donio takve stvari. Ja se uvijek zapitam, koji je naš problem ako mi živimo u novom savezu koji je puno bolji nego stari, nama ne manje ovaca, jaraca i takvih stvari. Mi kad počinimo grijeh, nama je dovoljno reći molim te Bože oprosti mi i očisti me svojom krvlju. Pa mi ne moramo ići na brdo. A mi smo gori nego oni. Mi smo gori nego oni. Svi ti ljudi su imali puno veća duhovna iskustva, puno veće strahopoštovanje, puno veću svetost nego koju mi danas imamo. A išli su možda pol dana su klali one ovce i ne znam šta da bi se očistili. A nama treba 15 sekundi da se očistimo, a mi to ne znamo iskoristiti. Da se ne bi prevarili da ja naglašavam odbacivanje Božje riječi, Psalam 119.9 vam kaže ovako. Kako će mladić sačuvati čistim put svoj? I onda vam kaže, čuvajući riječi tvoje. Mi naš put sa Bogom ne možemo čistim sačuvati ako ne poznajemo Božju riječ. Tako da shvaćate da ja ne poništavam Božju riječ. Nama Božja riječ je itekako očajno, očajno potrebna. I mi ne možemo imati čisti život. Samo po božje riječi mi možemo znati ovo je nečisto, ovo je čisto, ovo je prljavo, idi tamo, radi ovo, samo po božje riječi. Pismo kaže kako ćemo mi čistim sačuvati svoj put. Samo zato što ćemo poznati Božju riječ. Puno ljudi prlja svoj put zato što ne poznaje Božju riječ. Tako da svačete, ja ne poništavam Božju riječ. Znači, nama je potrebna Božja riječ. Psalam 119, 1 do 3 kaže ovako. Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hodaju po zakonu Jahvinu. Blaženi oni koji čuvaju propise njegove. Čitavim srcem njega traže, koji ne čine bezakonje, već hodaju putovima njegovim. Kažem ovako, blaženi oni čiji je put neokaljan. Onda kaže, koji hodaju po riječi. I onda vam kaže, koji čitavim srcem traže Boga. I onda vam kaže, koji hodaju njegovim putovima. Postoje njegovi putovi po Božoj riječi i uvijek su njegovi putovi usklađeni sa Božjom riječi. Ali postoje njegovi putovi, doslovno njegovi putovi za koje mi ne znamo. Za koje bi, znači, trebali znati. Ono što ja kažem, mi možemo poznavati pismo od Adrže. Mi možemo poznavati nekakvu knjigu od Adrže i ići okolo i cijelom svijetu govoriti da mi znamo točno šta piše unutra. Točno šta piše unutra. A znate koja je tragedija? Tragedija da je pisac još uvijek živ. I da taj pisac ide negdje i putuje po svijetu, a da mi ne idemo s njim, nego da mi pričamo o njegovoj knjizi. To je ono što su današnji vjernici i današnji kršćani. Svi prepričavaju priče pisca i te knjige, a pisac je još uvijek živ. I pismo kaže da on živi vijeke vjekova. I pismo kaže da je on isti jučer, danas i sutra. Ako je on isti jučer, danas i sutra, to znači da on i danas govori kao što je govorio Adamu, kao što je govorio Mojsiju, kao što je govorio Davidu. Ali smo mi toliko otvrnuli da kad Bog govori mi kažemo da grmi. Mi kažemo da grmi jer mi ne čujemo neke stvari. Jer sad shvaćate zašto vas uporno pokušavam skrenuti znači, u odnos sa Bogom jednu stvar, par istinitih događaja, sad ćete shvatiti koliko su stvari, znači, dramatične. Druga kraljevima 1 do 3 kaže ovako. Evo što se dogodilo kad je Jahve uznio Iliju na nebo u vihoru, Ilija i Elizej su pošli iz Gilgala i reče Ilija Elizaju. ostani ovdje jer me Jahve šalje do Betela. Elizej odgovori, života mi Jahvina tvoga, ja te neću ostaviti. I sišli su do Betela a proročki sinovi koji su boravili u Betelu su izašli u Elizaju u susret i rekli mu Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave? On reče i ja to znam tiho. Šta mislite o tom stihu? Šta mislite o ovom stihu? Znate šta možete misliti o tom stihu? Prvo, proročki sinovi koji su živjeli u Betelu ne piše koliko ih je bilo. Očito su svi izašli van. To je nekako malo mjesto, ja ne znam da li kakav je to bio selo, gradić, kako god je nebitno za nazvat. Ali svi proročki sinovi koji su živjeli u Betelu su izašli van i rekli su Elizeju, da li ti znaš da će te Jahve danas uzeti ispred, da će Jahve uzeti tvojeg gospodara iznad tvoje glave? I on njima kaže, ja to znam. Sad jednu stvar morate shvatiti. Prvo, svi ovi proročki sinovi su to čuli od Boga. Elizej je to čuo od Boga. Sljedeći stih ću kojoj ću vam pokazati. Shvatit ćete neku drugu stvar. Druga kralja ima pet Proročki sinovi koji su živjeli u Jerihonu, ovo je drugi grad, drugo mjesto proročki sinovi koji su živjeli u Jerihonu su prišli Elizeju i rekli su mu, jel ti znaš da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave? I on njima kaže, ja to znam. Ovo je drugi grad i drugi proroci. I oni su znali. Ovi svi ljudi su, ljudi moji, čuli od Boga. Svi su čuli. I to nije šala. Jednu stvar kad ja pitam ljude, šta ti Bog govori? znate šta meni ljudi kažu? Ja sam čitao. To je to danas. Ja ne nisam te pitao šta si čitao. Šta ti Bog govori? Ja po tome znam da osoba ne čuje od Boga. Ja po tome znam. Mi smo jako ljudi moji zastranili. Jako smo zastranili. Kada mi ne možemo prepoznat glas svoga spasitelja, pismo kaže, ovce moje čuju moj glas. Ovce moje čuju moj glas i idu za mnom. A mi ne možemo prepoznati glas svoga spasitelja. S tim nešto nije, nije, da, nije dobro. Svi ovi ljudi u Betelu su čuli da će Bog uzeti Iliju ispred Elizeja. Svi ljudi u Jerihonu su čuli da će Bog uzeti Iliju ispred Elizeja. I Elizej je to čuo. I onda dođete do jedne druge stvari – Druga kraljevima 2, 7 do 18, 50 proročkih sinova, to su drugi, pođe i zaustavi se podalje i dok su njih dvojica zadržala na obali Jordana, tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga, udari, gdje piše, i udari njime po vodi i voda se razdijeli na dvije strane i obojica su prešli po, suhom. A kad su prešli, Ilija će Elizeju, pazite ovu priču, i Ilija će Elizeju, traži šta da ti još učinim prije nego što ja budem uznesen ispred tebe. I Ilija je to znao. Oni nisu dijelili riječ jedni s drugima. Ilija je znao da će biti uznesen, svi proroci su znali da će, da će Ilija biti uznesen i Elije, Elize je to isto znao i cijelo vrijeme je išao za njim. Svi ovi ljudi su čuli od Boga. Ovo je jako veliko mnoštvo koje čuje od Boga. Jako veliko mnoštvo. Imajte dalje onda ovako. Elize odgovori, neka mi u dio padne obilje tvoga duha. Ilija odgovori, mnogo tražiš ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe. Pazite ovu riječ. nije malo čudno. Prvo Ilija kaže, još danas ću biti iznesen ispred tebe. I onda mu kaže nakon toga, ako me budeš vidio da ću biti uznesen pred ovom Jeste skužili stvar? Ilija mu je rekao, ja ću još danas biti uznesen ispred tebe. A onda mu je rekao, ako me budeš vidio da ću biti uznesen ispred tebe, e onda ćeš dobiti to što ti ja kažem. Ok, znači, mnogo tražiš, a ako me budeš vidio, kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako. Ako pak ne budeš vidio, neće ti biti. I dok su tako išli i razgovarali, gle, ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe uz nebo. Jedno pitanje koje ja vam pošaljem. Da li je Ilija znao da će doći ognjena kola. Ako Ilija znao da će doći ognjena kola, Ilija nije nigdje stavio na pismu, jer toga nema u pismu. I svi ovi proročki sinovi koji su izašli van, to nisu mogli naći u pismu, jer toga nema u pismu. Kako su oni znali? Zato što su imali odnos s Bogom. Drugu stvar, Elize je gledao i vikao, oče moj, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdari ih na dvoje i podiže Ilijin plašt koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi na obali Jordana. Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći, gdje je Jahve, Bog Ilijin? I kad udari po vodi, ona se razdeli na dvije strane i Elize prijeđe. Proročki sin, su sinovi, to sa strane vidjeli, pa rekoše, duh je Ilin počinuo na Elizeju. I krenuše mu u susret, baciše se pred njim na zemlju i rekoše mu, evo ovdje, sa tvojim slugama, 50 junaka, dopustim da idu tražiti tvoga gospodara. Možda ga je duh Jahvin uzdigao i bacio na koju goru ili kakvu dolinu. On im odgovori, nemojte slati nikoga. Ali kako su oni sve jednako navaljivali, reče im, pošaljite i poslaše pedesetoricu, tražili su ga tri dana, ali ga nisu našli. Vratiše se Elizeju koji je ostao u Jerihonu i on im reče, nisam li vam rekao, nemojte ići. Koja je svrha ove priče? Jeste svi kad pitali koja je svrha ove priče? Pismo kaže da je cijelo pismo Bogom nadahnuto i dano nama na odgajanje i popravljanje. Koja je svrha ove pisma? Šta mislite koja je svrha ovog pisma? znate koja je svrha ovog pisma? Koliko god ti čuješ Boži glas, uvijek postoji neko ko čuje bolje od tebe. Ponovit ću još jednom. Koliko god ti misliš da čuješ Boži glas, uvijek postoji neko ko čuje bolje od tebe. Nemoj biti ohol. Ljudi su danas oholi. Koliko god ti čuješ Boži glas, uvijek postoji neko ko čuje bolje od tebe. Druga stvar, koliko god ti čuješ Boži glas, to ne znači da ti hodaš s Bogom. To ne znači da ti hodaš sa Bogom. Svi ovi proročki sinovi su čuli Boži glas i nisu hodali s Bogom. E, znate kako to znamo? E, znate kako znamo da nisu dobro čuli? Da su zaista dobro čuli od Boga, ne bi išli tražiti Iliju. Ali su oni rekli, možda je Bog bacio Iliju tamo negdje. A onda Elize je rekao, nemojte ići. Zato što Elize je znao da ga nije bacio. Elize je dobro čuo od Boga. Oni su čuli samo polovično. Samo polovično su čuli. Zašto vam to sve naglašavam? Znači Jeremija 6.16. Ovako govori Jahve. Stanite na putove. Raspitajte se za drevne staze. Koji put vodi k dobru? njime pođite i nađi ćete spokoj dušama svojim. Ali oni rekoše, ne idemo. To vam je prorok Jeremija rekao. Ovako govori Jahve. Stanite na putove. Raspitajte se za drevne staze. Drevne staze su vam, ljudi moji, staze Svetog Duha. Ova tema se zove drevni put. I postoji razlog zašto se ova zove drevni put. Ova tema. Zato što Biblija govori o drevnoj stazi ili drevnom putu. Drevni put i drevna staza je put Boga kojim je Adam hodao u vrtu, kojim je Henok hodao dok je hodao na zemlji, kojim je Abraham hodao, kojim je Mojsije hodao, kojim je David hodao, koji su svi ostali ljudi hodali sa Svetim Duhom. To je drevna staza. Drevna staza davno zaboravljena, ljudi moji. Mi smo zaboravili staze duha. Mi svi stojimo na Božje riječi i ne idemo nikud. Ne idemo nikud. Svi oni proročki sinovi su čuli od Boga i nisu hodali s Bogom. Oni nisu hodali sa Bogom. I to je ono što ja vama kažem. Koliko god da mi čuli Božji glas, to o nama ne govori ništa. Uvijek postoji neko ko čuje bolje. Koliko god mi čuli Božji glas, to ne znači da mi hodamo s Bogom. To znači samo da smo čuli. To znači samo da smo čuli. Ja ako vama nešto kažem, to ne znači da ja hodam s vama. To ne znači da ja sad idem doma s vama i to ne znači da ja provodim vrijeme s vama. To znači samo da ste me čuli. Mi smo u zabludi. Ja čujem od Boga. Ja ne mogu reći u postotku koliko ja čujem od Boga. Ali ja stvarno čujem od Boga. Ali ja sam Bogu rekao, meni tvoja spoznaja i tvoje sve znanje koje ti meni daješ, meni ništa ne znači ako ja ne hodam s tobom. Ako ja ne znam kamo ti ideš, ako ti meni ne kažeš odi lijevo, odi desno. Mi smo se zatvorili, ljudi moji, u crkve. Meni je ovo samo uvodna stvar, poslije pauze, da za stvari koje ću kasnije reći. Ali reći ću vam jednu stvar. Mi smo se zatvorili u naše crkve, mi smo se zatvorili u nekakve odnose sa, sa pastirima, u ne znam kakve stvari. Mi ne hodamo sa Svetim Duhom. Mi nismo pozvani za to. Ja ću vam pokazati kroz pismo da mi nismo pozvani za to. Prva Petrova 1.10 do 11 kaže ovako. To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji su prorokovali o milosti vama namijenjenoj. pronicali su na koje ili kakvo vrijeme je smjerao duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći. Sveti duh je Kristov duh. Ja to ljudima uporno naglašavam. Duh Jahve je duh Kristov. Mi ne možemo razdvojiti neke stvari. Prva Petrova 1.10 kaže da je duh Kristov živio u prorocima u starom savezu i da je duh Kristov njima govorio i navješćivao da će doći Mesija. Ti ljudi su imali odnos sa Bogom i prorokovali su da će doći Mesija. Oni su hodali sa Bogom, hodali sa Svetim Duhom. Mi moramo početi hodati sa Svetim Duhom. Ja ne naglašavam nekako, nemojte mi krivo shvatiti. Ja, ne, naglašavam duhovna iskustva bez Božje riječi. Ja to ne naglašavam. Ja itekako kako stojim na Božje riječi. Ali ja naglašavam da se mi moramo vratiti u odnos sa Bogom. Jer ako se mi ne vratimo u odnos sa Bogom, mi ćemo izgubiti svoju glavu ja ću vam to 100%, dokazati. Mi ćemo izgubiti svoju glavu. Zato što će nam neko isprat mozak, ono što svi danas rade, sve zajednice su u pravu, svi propovjednici su u pravu, a mi ne znamo ko je u pravu, jer svi govore Božju riječ. Mi ako nemamo se odnos sa Bogom, mi nećemo znati. Mi nećemo znati ko je u pravu. Jeremija 18.15 kaže ovako Moj narod je mene zaboravio kada prinose ništavnosti, posrnuše na putovima svojim, na stazama drevnim, hodaju stazama i putem neprohodnim. Nemojte se uvrijediti ovo što ću vam reći. Kad mi kažemo teško nam je, kad mi kažemo teško nam je u životu, meni će sad neko izvaditi stihove Pavla i reći Pavlo je bilo teško, u Kristu je bilo teško. Ja ću vam reći jednu stvar. Mi hodamo stazama neprohodnim. Mi hodamo svojim putovima i zato nam je teško. Mi hodamo neprohodnim stazama i zato se probijamo kroz neke stvari. Kaže da smo posrnuli na svojim putovima. Kaže, kad idemo Bogu, prinosimo ništavnosti. <clears throat> I što vam kaže? Na stazama drevnim. Mi se moramo vratiti na drevnu stazu. Ja ne znam jeste vi ikad primijetili u pismu. Kopić je prije slušao od mene neke stvari, pa se znao nasmijat. Ja se sjećam tvoje riječi, drevni put, kaže on. Puno ljudi to nije primijetilo. Jedna stvar koja meni odskočila u pismu je riječ drevni. Ja sam imao teme o drevnom svijetu, takvim stvarima. A jedna stvar koja me skočila je riječ drevan. Kad Bog kaže ja sam drevan Bog, ja postojim davno, davno prije svih naraštaja, ja sam drevan od prije. I onda kaže postoji drevna staza, drevni put na koji se mi moramo znači, vratiti nazad. Prorok Mihej 6.8 vam kaže ovako. Objavljeno ti je čovječe šta je dobro. Šta Jahve traži od tebe? Šta Jahve traži od tebe? Samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i onda kaže i ponizno sa svojim Bogom hodati. Objavljeno ti je šta Bog traži od tebe. Objavljeno ti je šta Bog traži od tebe. Da činiš pravo, da imaš suosjećanja, da imaš ljubavi i onda kaže da ponizno, ponizno hodaš sa svojim Bogom. Hodaš sa svojim Bogom. Mi ne hodamo sa Bogom. To je problem. Zato vam kažem, nemojte misliti da ja naglašavam duhovna iskustva, a ne stojimo na riječi, nemojte to misliti. Ali pismo kaže da se mi moramo obratiti, znači u odnos sa Bogom. Izaija 30, 20, 21 kaže ovako ali se više neće kriti tvoj učitelj, oči će ti gledat učitelja tvoga i uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori, to je put, njime idite, bilo da vam je krenuti lijevo ili desno. Ovo je prorok Izaija prorokovao o Kristu kad će Krist doći i kaže tvoj učitelj se više neće krit, on će doći i kaže ti ćeš čuti iza svojih leđa da ti on govori riječ i reći će ti ovo je put, ovo je put, njime idite, bilo da vam je krenuti lijevo ili desno. Ovo je ljudi moj odnos s Bogom. Kad ti Bog kaže idi tamo, idi vamo. Ovo je put. I znate šta se dogodilo kad je Isus došao? Ivan 14.6. On kad je došao, on je rekao ovak. Odgovori mu Isus. Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Šta vam odskaču ovim stihovima? Nitko ne dolazi ocu. Ne želim vas uvrijediti. Ne piše nitko ne dolazi gospodinu. Ne piše nitko ne dolazi gospodaru, ne piše nitko ne dolazi gospodu i od osnovnih stvari. Piše da nitko ne dolazi ocu. I ona kaže jednu drugu stvar. Ne piše nitko ne dolazi u crkvu. Nego piše ocu. Piše ocu. Nitko ne dolazi ocu. Ocu niko ne dolazi. I onda kaže ovako, ja sam put do oca. Mi smo zamijenili neke stvari. Mi idemo u crkvu. Je tako? I vi znate da je to hereza. Ja ću vam dokazati jednu stvar. Hereza je ići u crkvu. Jer je u crkvu nemoguće ići. Samo jedna osoba ide u crkvu. I samo jedna osoba bi htjela ići u crkvu. Mi ne možemo ići u crkvu. Ja ne znam jeste vi tog svjesni. Riječ crkva znači eklesija. Eklesija znači tijelo, zajedništvo svetih. Nemoguće je ići u crkvu. Jedini koji ide u crkvu je sveti duh. Ponovit ću još jednom. Crkva nije zgrada. Crkva je zajedništvo svetih. Crkva je Kristovo tijelo. Crkva je Kristovo tijelo, mi ne možemo ući u Kristovo tijelo. Jedini koji može ući u Kristovo tijelo je Sveti Duh. Jedini koji ide u crkvu je Sveti Duh. A onaj koji bi htio ući u crkvu se zove Sotona. Jer sad ćete jednostavno? Sotona bi htio ući u Kristovo tijelo, ali ne može. Jedini koji ide u crkvu je Sveti Duh. Mi ne možemo ući u crkvu. Mi smo zamijenili termine. Mi kažemo idemo u crkvu. Crkva je tijelo. Crkva je tijelo. Kristovo tijelo. Kažem vam, ja sam put do oca. Da li mi dolazimo ocu? To je jedna stvar koju ću vas pitati. Druga stvar, da li mi imamo odnos sa ocem? Treća stvar, jedna stvar, tema koju ću ja napraviti je stvar o ocu. Da smo mi oca počeli zvati gospodin, gospodar, gospod i ostalim terminima, a pismo vam kaže, znate što vam pismo kaže? Sveti duh kliče u nama Aba oče. Aba oče, što znači da mi čak ni nemamo odnos sa ocem. Mi nemamo odnos sa ocem. Nego smo mi zapeli u religiju. Mi smo zapeli u nekakve doktrine, mi smo zapeli u nekakve stvari, neke ceremonije, mi vršimo ceremonije, mi ne dolazimo ocu. Mi čitamo Božju riječ, mi ne dolazimo ocu. Ja ne znam jeste vi to primijetili. Matej 935 do 36 kaže vam ovako. Obilazio je Isus sve gradove iz sela, učeći po njihovim sinagogama, propovjedaći evanđelje o kraljevstvu, liječeći svaku bolest i svaku nemoć, vidjevši mnoštvo, sažali se nad njim jer su bili izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Ovaj stih sam podijelio s jednom sestrom nedavno, nešto smo pričali. Ja sam joj rekao, pogledaj sad jednu stvar. Identična stvar je koji danas. Mi danas kažemo, ima crkava na svakom mjestu i na svakom čošku. Kada katolička crkva, naša tradicionalna crkva kaže mi imamo crkve na svakom mjestu. Kada baptisti dođu kažu mi imamo crkve na svakom mjestu. Kada dođu adventisti kažu mi imamo crkve. Kad jehovni svjedoci kažu mi imamo crkve. Kad kršćani kažu mi imamo crkve. U ono vrijeme na svakom čošku je bila sinagoga i čitala se Božja riječ jer je to bio Boži narod i došao je Krist. I kaže kad je vidio svo to mnoštvo Kaže, oni nisu imali pastira. I sad ja vam postavljam pitanje, na koju foru oni nisu imali pastira, ako su rabini tamo čitali Božju riječ, ako su sinagoge bile svuda, ali on kaže, oni nemaju pastira. I lutaju. Oni lutaju. Gdje su ti ljudi išli? Znate gdje su ti ljudi išli? U sinagogu. Ali ne Bogu. Danas ljudi idu pod navodnicima u nekakvu građevinu, ali ne Bogu. Danas ljudi idu na seminare, ne Bogu. Mi smo ošli, ljudi moji. Jednu stvar, ovdje ću napraviti pauzu, pa ću onda nastaviti drugi dio. Ovo si jako dobro zapamtite. Pavo je rekao, postoje različito evanđelje i različiti duhovi. Pavo je propovijedao samo jedno evanđelje. Nikad vam to najvjerojatnije nije zapelo za mozak. Krist je propovedao samo jedno evanđelje i pišemo ovdje. Zove se evanđelje o kraljestvu. Evanđelje o kraljestvu. Krist nikad nije propovjedao evanđelje o vjeri. To nećete nigdje naći. Krist nikad nije propovedao evanđelje o nekim crkvama, o denominacijama, o financijama, o milosti, o neću reći čak ljubavi i tako stvari. Jednu stvar koju je Krist došao propovijedati se zove evanđelje o kraljevstvu. Evanđelje znači radosna vijest. Radosna vijest o kraljevstvu. Samo tu stvar je propovedan. Oče, da te predam, oči moji. Oče, ostatak svake ove riječi. Hoće ja te molim da ljudi ne shvate krivo ono što ću reći. Oče, ja te da otvoriš oči. Sveti duše, hvala ti što si ti rekao da da si ti s nama do svršetka svijeta i Aba hvala ti za to. Amen. <clears throat> Znači, ovo što ću vam reći sad, vas će iznenaditi 100%. Ali jedna stvar, <clears throat> znači da razumijete, oni koji su slušali moje svjedočanstvo, oni znaju šta sam ja rekao. Ja kažem da sam obraćeni katolik. I sad većinu vas je to čudno, ja ću vam reći zašto. Ja sam obraćen u četvrtom razredu osnovne škole kao katolik, u katoličkoj crkvi. I ja se nisam odrekao, znači, te riječi, da sam ja katolik. I jednu stvar koju ćete shvatiti sad što ću vam reći i da razumijete općenito neke stvari, znači moja nauka nije katolička. To svi znaju. Znači svi znaju da moja nauka nije katolička i znaju da ja kažem da sam katolik. Njima to nije jasno. Zašto ja to govorim? Znači, danas ćete saznati zašto ja to govorim. Drugu stvar, ja sam pričao sa, sa jednim karizmatskim katolikom i mi smo pričali i on je meni rekao, znači ja sam njemu rekao, ali ja sam u u katoličkoj crkvi u četvrtom razredu osnovne škole, ja se nikad nisam molio Mariji. Nikad. Ja sam imao odnos s Bogom, ja sam normalno pričao s njim, ja sam znao šta kod Boga prolazi, šta ne. Ja sam bio najnovo rođena s Bogom, najnovo rođena osoba s Bogom. I on je meni rekao, kao katolik, katolik, on je mi rekao, ti si pentekostalac. <laughs> Ja rekao, kako ti misliš da sam ja pentekostalac? Kaže on, pa tvoja nauka je čista pentekostalna. I sad, ja kažem da sam katolik, oni ljudi koji mene slušaju kad čuju ovo, oni kažu ovo ne veze sa katolicizmom. Drugu stvar, jednu stvar koju morate shvatiti, ljudi mene ne mogu definirati. Ne mogu. I probali su, i reću, ću vam šta su rekli. Koja se ima definicija. Rekli su ovak, ti si nekakva mješavina baptista i ti si nekakva mješavina pentekostalaca. Kaže, zato što stojiš na pismu kao baptisti, ali kaže ti se krećeš i u vizijama i snovima i tim nekim proročkim stvarima, kaže pa ti si onda kao pentekostalac. To su među dvije osobe rekle. Ja ću reći što sam ja rekao. Mene ne zanimaju te sekte. Pazite dobro što ću vam reći. Ovu snimku svi vi koji slušate na YouTube i to, par puta si prevrtite da znate što sam ja rekao. Znači ja znam jako dobro što sam rekao. Znači ja za sebe smatram da sam katolik i za sve ostale stvari smatram da su sekte. I da je katolička crkva kao naša tradicionalna crkva sekta. Shvatit ćete zašto to kažem. Jednu stvar koju ću vam reći, jako dobro poslušajte ovo što ću vam reći. Par puta si prevrtite snimku ako ne slušate dobro. Bog nije započeo kršćanstvo. Sad će vam ovo možda biti šok. Bog nije započeo kršćanstvo. Kršćanstvo je sekta. I kršćanstvo je religija. I ja ću vam to dokazati kroz pismo. I ono što vam dokažem kroz pismo, na vama je, zajedno sa Svetim Duhom, da prosudite ono što ću vam reći. Prva stvar, oni koji proučavaju pismo znaju da se kršćanstvo spominje samo tri puta u pismu. Samo tri puta. Krist nikad nije propovedao kršćanstvo. Nikad. Krist nikad nije propovedao katolicizam. Nikad. Krist nikad nije propovedao pravoslavstvo, baptizam i sve ostale stvari. Nikad. Krist je propovijedao evanđelje o kraljestvu. I to vam pismo jasno kaže. Kad je Krist došao, kaže da je propovjedao evanđelje o kraljestvu. Evanđelje o kraljestvu. Nigdje ne piše da je propovijedao kršćanstvo. Kršćanstvo je sekta i religija. Ja ću vam to dokazati. Druga stvar, Božje kraljestvo se spominje 63 puta u pismu, minimalno. Svaki put kad je Krist došao je rekao ovako, Božje kraljestvo je kao kao se desi djevica, Božje kraljestvo je kao sijač, izađe sije sjeme, Božje kraljestvo je ovako, Božje kraljestvo je onako, Božje kraljestvo je ovako, I onda je došao Pavao i Pavao je rekao, ja propovedam samo jednu stvar, raspet toga Krista i evanđelje o kraljestvu. Pavao nikad nije propovedao kršćanstvo. Kršćanstvo je sekta, i religija zajedno sa svim ostalim stvarima. Oni koji će ustati poslije da me ptuži za ovo što sam ja rekao, jako dobro proučite ovo što sam ja rekao. Jako dobro. Ako mi možete uhvatiti u riječi ono što sam rekao. Prva stvar. Matej 9, 35 do 36 vam kaže ovako. Obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama. Pazite jako dobro učići po njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć, vidjeći mnoštvo, sažali se na njim jer su bili izmučeni i oprvani kao ovce bez pastira. Kao ovce bez pastira. On nije propovjedao židovstvo. Ne, ne, nije. On je propovjedao evanđelje o kraljestvu. Jednu stvar Izaija i svi proroci su vam rekli kada dođe učitelj, on će vam reći, ovo je put, njime pođite, bilo vam ići lijevo ili desno. I kad je učitelj došao, on je rekao ovako, ja sam put, istina i život, ja sam put do oca. Svi su ga napali. Znate zašto, je, zašto su ga napali? Da je on rekao, ovaj veliki svećenik, poglavar one sinagoge, on je u pravu, oni njega ne bi progonili. Da je on rekao sinagoge su u pravu, oni njega ne bi progonili. A kad je on maknuo fokus sa svih sinagoga, sa svih građevina i rekao je ja sam put, istina i život do oca, tada je njima prekipjelo jer više nisu oni bili glavni, nego je on bio glavni i Krist je došao staviti naglasak na oca, ne na vjeru. To je jednu stvar koju morate shvatiti. Kršćanstvo je religija i kršćanstvo je sekta. Ja ću vam to dokazati i vidjet ćete stvari u pismu koje prije niste vidjeli. Prva stvar, prvi put kad se spominje kršćanstvo u svom dijela, 11.26 26 do 28, kaže ovako, kada ga nađe, odvede ga u Antiohiju, puno su se godinu dana sastojali u toj crkvi, poučavali poveće mnoštvo, te su u Antiohiji učenike najprije prozvali kršćanima. Ovo je prvi put da se spominje kršćanstvo ili kršćani. Pazite ovo jako dobro. Sastajali su se u crkvi, to jest to je bila crkva. Poučavali su mnoštvo, te su u Antiohiji učenike najprije prozvali kršćanima. Tko? Građani Antiohije. Antiohija je drevni grčki grad filozofa koji su morali sve raščlaniti i oni kad su vidjeli Isusove učenike, oni su rekli vi ste kršćani. Zašto? Zato što kršćanin znači kristoliki, ali kršćanin znači pomazani. I to je bila titula koju su oni njima dali, ne koji je Bog njima dao. Tu stvar morate jako dobro razumjeti. Jedan od njih imenom Agap usta i po duhu pretkaza da će uoskoro nastati velik glad po svemu svijetu. Ona je nastala za Klaudija. Zašto sam izvukao opet ove stvari? Ovaj prorok, Agab, prije 2000 godina je prorokovo da će nastati glad. To nije našo u pismu. To je čuo od Boga. Ova tema se zove drevni put. I ova tema je da se mi moramo vratiti nazad ocu. Nazad ocu, ne u crkvu. Ne crkvi, ne propovjednicima, ne sinagogama, ne kršćanstvu, ne katoličanstvu i ne baptistima i ostalim stvarima. Vratiti se ocu mi se moramo vratiti ocu. Shvatit ćete jednu stvar. Učenike su najprije prozvali kršćanima. Oni se nisu prozvali. Njih su prozvali kršćana. To vam je prvi put. Drugi put su vam dijela 26, 9 do 29. Pa ja sam nekoć, ovo Pavao govori, <clears throat> Pa ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina. To sam i činio u Jeruzalemu. Mnoge sam svete. Pazite ovo. Ja sam mnoge svete, kršćane, nije rekao da je kršćane progonio. Ja sam mnoge svete progonio, pošto sam od velikih svećenika dobio puno moć, u tamnice sam ih zatvarao, dao sam svoj glas kad su ih ubijali i po svim sinagogama često mučenjem prisiljavao psovati i prekomjerno bijesan. Pazite ovo, bio sam prekomjerno bijesan, progonio sam i čak i tuđim gradovima. Ljudi moji, Pavao, je revnitelj Božjeg pisma, pismoznanac, kakvog nema. On kaže, ja sam bio bijesan, Znate zašto on bio bjesan Ovo je duh religije. U bilo kojoj crkvi se nađe progonstvo nanovo rođenih ljudi. To vam je duh religije. To nije Boži duh. Pavo je poznao pismo i Pavo je bio pismoznanac, jako vrstan. I on kaže da je čak lago i psovao, da je piše, di piše? Prisiljavao. Prisiljavao je Božju djecu da lažu, a služio je Bogu i kaže da je psovao i bio je jako gnjevan na njih. Druga stvar, kažem ovako, radi toga pođeh u Damask sa punomoći i ovlaštenjem velikih svećenika kad u, u pol bijela dana na putu sam vidio kralju kako sa neba svjetlost od sunca sjajnija obasjala mene i moje suputnike. Pošto popadao smo na zemlju, začuh glas što mi govoraše hebrijskim jezikom Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana pračkati. Ja odgovorih, tko si gospodine? Gospodin će mi, ja sam Isus kojega ti progoniš. Nego ustani na noge, nego ustani na noge se, jer ja se. kako ne ustanim? Ovo je malo jer zato sam ti ukazao da te, da, zato sam ti se ukazao da te postavim za poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti pokazati. Izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem da im otvoriš oči da se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti sotonine k Bogu te povjeri u mene, prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima. Jednu stvar morate razumjeti. Pavao, ovo nije doživio preko tore, nego je čuo glas i kaže da ga je svjetlost zabljesnula i sreo je Krista i Krist mu je rekao, Savle, Savle, zašto me progoniš? Ovo je duhovno iskustvo. Još jednom vam kažem, ja ne naglašavam duhovna iskustva ispred Bože riječi, ali mi smo ostavili Boga i mi služimo crkvama i mi služimo pismu, ne služimo Bogu. 5000 grana, četiri, četiri tisuće grana kršćanstva. Četiri tisuće, svi su na pismu. Ja vam kažem, kršćanstvo je sekta i religija. I zato se toliko rascijepkala. Bog nije započeo kršćanstvo. Ja ću vam to pokazati kroz pismo. Bog nije započeo kršćanstvo. Jer da je Bog započeo kršćanstvo, ne bi bilo tisuće grana i svih to ostali stvari i svi viće da su pravu. I pokazat ću vam jednu stvar šta svi rade. Iznenadit ćete šta, svi rade. Dalje vam kaže ovako. Aha, ovo, ok, ovo sam pročitao. Onda kaže ovako. Otada kralju Agripa nisam bio neposlušan nebeskom viđenju, nego najprije onima u Damasku, pa onda i Jeruzalemu, svoj zemlji židovskoj i poganima, navješćivao sam da se pokaju i obrate k Bogu, kome je on navješćivo i šta je rekao da se obrate kome? Bogo da se obrate Bogu. Svi ti ljudi su išli u sinagoge, svi ti ljudi su čitali pisma, svi ti ljudi su znali Božju riječ. Ko što i danas, svi ljudi znaju Božju riječ, svi ljudi čitaju Božja pisma. Ne dolaze Bogu i Krist je rekao, vi istražujete pisma jer mislite imati život vječni, ali ne dolazite k meni da imate život vječni. Kaže, zbog toga su me židovi uhvatili u hramu i pokušali su me ubiti, ali sa pomoću Božjom sve do današnjeg dana svjedočim, evo malu i veliku, ne govoreći ni ništa, pazite što je Pavo rekao, ja sam bio poslušan nebeskom viđenju, ne Božjoj riječi. Bio sam poslušan nebeskom viđenju, ali šta je rekao? Ne govoreći ništa osim onoga što proroci govore i Mojsije da se ima zbiti. Pavo nije išao izvan konteksta Božje riječi. Pavo je stajao na Božje riječi i rekao je, Doživio sam božansko iskustvo. Krist mi se objavio, ali ja nisam išao izvan konteksta Božjih pisma, nego sam stajao na prorocima i stajao sam na ono što je Mojsije rekao. Stajao sam na riječi. Mi moramo stajati na riječi. Mi moramo stajati na riječi, a mi moramo hodati sa Bogom. Mi moramo hodati sa Bogom. Kaže da će Krist trpjeti i da će On prvo uskrsli od mrtvih svjetlost navješćivati narodu i poganima. I onda vam kaže ovako, dok se tako branio, Fest ćemo na sav glas. Mahnitaš Pavle, veliko ti znanje mozgom zavrnulo. Ne mahnitam vrli feste, odvrati Pavao, nego riječi istine i razbara govorim. To znade, ta znade za to kralj kome sa pouzdanjem govorim. Ništa mu od toga, uvjeren sam, nije nepoznato, jer nije se to dogodilo u kakvu zakutku. Vjeruješ li kralju Agripa prorocima? Znam da vjeruješ. Agripa će Pavlu, zamalo pa me uvjeri te kršćeninom postah. Ovo je drugi put. Pavo pak, da Bog, te i za malo i za mnogo, ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, postali ovakvima kakav sam ja, osim ovih okova. Sad ću vas ja pitati jednu stvar. Kraj mu je rekao, zamalo si me uvjerio da postanem kršćaninom, a Pavo mu je nije rekao, dao Bog da postaneš kršćanin nego je rekao, dao Bog da bi postao ovakav kakav sam ja. Pavo nikad nije navješćao kršćanstvo. Nikad. I nećete nikad naći u pismu da je Pavo propovijedao kršćanstvo. To nije istina. To nije istina. Drugi ljudi su opisali Božje učenike i rekli su vi ste kršćani. Zato što ličite na Krista i zato što ste pomazani i zato što ste slika Krista. I to je otprilike istina. To je bilo točno. Ali ono što je bilo pogrešno, bilo je pogrešno kad su oni nastavili pod tim imenom. I sad ćete shvatiti zašto je bilo pogrešno, da zašto su nastavili pod tim imenom. Prva Petrova 4, 14, 17 vam kaže ovako. Pogrđuje li vas zbog imena Kristova blago vama, jer duh slave, duh Božji u vama počeva. Tako neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kao kradljivac, ili kao zločinac, ili makar i kao nametljivac. Ali ovo Petar govori. Ali kao kršćanin neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog toga imena. Ta vrijeme je da započne Boži sud od doma Božjega. No ako od vas započinje, kakav je onda svršetak oni što nisu poslušni Božjem evanđelju? Ovo je Petar rekao, ako vas zovu kršćanima, budite ponosni, samo iz jednog razloga. Ako ste pomazani, i ako ličite na Krista, ako niste pomazani i ne ličite na Krista, draga braćo i sestre, zajedno s nama, nama je to na sramotu. Ja ću vam reći jednu stvar, kršćani su svi, ne liče na Krista i nisu pomazani. Bog nije započeo kršćanstvo. Bog je propovjedao Bože kraljestvo. I lijepo vam riječ kaže, Pavo je navješćivo evanđelje o kraljevstvu, Krist je navješćivo evanđelje o kraljevstvu i put su ljudi počeli propovijedati kršćanstvo i nakon tog su počeli propovijedati katolicizam, pa su onda počeli pravoslavstvo, pa baptizam, pa ne znam kakve, na kraju je došlo do adventista, branhamista, ovih, onih, ja ću vam reći jednu, jednu stvar, to su sve sekte. To su sve sekte i religije. To nije sveti duh. To nije sveti duh. Prva stvar. Sekta je latinska riječ. Ne može nikome uhvatiti u riječi svi vi koji slušate, slušate ovu snimku. I optužiti me da sam ja optužio našu tradicionalnu crkvu da, sam, da je katolička crkva sekta. Zašto? Sekta znači put. Sekta je latinska riječ. I sekta znači put. Znači nekakva sljedba, znači nekakvo pravilo kuda se ide, nekakve smjernice. Sekta može biti politička, može biti vjerska i sekti ima jako puno. Za sektu se zove kad se nešto odcijepi od nečega glavnog i odcijepi se na drugu stranu i ode drugim putem. To je sekta. Kad ja kažem da su to sve sekte, ja sam u pravu. Zato što su oni otišli drugim putem. Mi kad čujemo sekta, zvuči pogrdno tako? Ali ima jedna druga stvar. Riječ sekta nosi u sebi riječ sekare, što znači odsjeći. Što znači odsjeći. I sad ćete shvatiti zašto je kršćanstvo sekta i zašto je katoličanstvo i sve ostale vjere su sekta. Sad ćete shvatiti zašto, kada kasnije provedem kroz neke stvari, znate zašto? Zato što su svi otišli svojim putem i svi su se odsjekli od masline koja nosi sve. I to ću pokazati kroz ostala znači, pisma. Dijela 24, 1 do 5. Ovo možda niste primijetili, ali hoće možda otvoriti oči. Dijela 24, 1 do 5 kaže ovako. Nakon pet dana siđe veliki svećenik Ananija sa nekim stariješinama i odvjetnikom, nekim tertulom, te iznješe upravitelju tužbu protiv Pavla pošto dozvaše Pavla, poče ga Tergul optuživati. Ovo je odvjetnik. Jednu stvar morate razumjeti. Veliki svećenik je unajmio odvjetnika i došao je odvjetnik. Prvo je sramota da je veliki svećenik unajmio odvjetnika da tuži Pavla. Ja ću vam reći jednu stvar. Identičnu stvar danasni propovednici rade. Uzmu i unajme odvjetnika i tuže svoju braću i sestre. Vi meni hoćete reći da je to sveti duh. To je duh religije. Ovo je duh religije. I kad je odvjetnik došao, počeo se ulizivati kralju. I prvo stvar koju je rekao, veliki mir što ga po tebi vrli Felikse, znači ulizujemo se, veliki mir što ga po tebi vrli Felikse, uživamo i boljitak što tvojom providnošću narodu ovom nastaje. U svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošću. Hvali tu osobu i ulizujemo se. Onda kaže, ali da ti dulje ne dosađujem ili da ti dulje se ne ulizuje, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko saslušaš, utvrdi smo da je ovaj čovjek kuga. Osoba koja je s njima bila u, u, u hramu, u sljedbi, progonio je braću i sestre. Oni kažu, ova osoba je kuga, da pokreće bunu među svim židovima po svijetu i da je vođa nazaretske sekte. Ovo je drugo ime, prve crkve jedno od imena prve crkve su vam kršćani. Ovo vam je drugo ime. Ne znam jeste znali. Prva crkva su se zvali isto Nazareji. Ili kako je Nazareji, kako se... Zato što je... Nazareni. Zato što su se... <clears throat> Zato što je Isus Krist bio Nazarečanin i oni su uzeli ovo ime. Nisu se prva crkva zvali samo kršćani, nego su se zvali ovako. Ali problem je drugi bio. Problem je bio što su se uopće zvali. Nisu uopće se trebali zvati. Zato što pismo kaže da smo mi svi sugrađeni Božji i da smo Božji narod. Kad god mi stavimo ime na nas, mi smo ošli. Ljudi moji, mi smo ošli. Hvala Bogu za Davidov šator što nosi ime u sebi projekt. Pa niko ne može reći da ćemo mi od ovoga napraviti što ćemo napraviti, zato što mi jesmo projekt. I to će ostati, oni koji znaju, gdje piše na stranici, piše Davidov šator, projekt Božje kraljestvo. Nikakva vjera, Davidov šator vjera, Davidov šator nije nikakav put. Tako da neke stvari odmah u startu, hvala Bogu da sam se ja ogradio od nekih stvari. Druga stvar, šta je pavao njima odgovorio? Dijela 24, 10 do 22 kaže ovako. Na to Pavao odvrati, pošto mu upravitelj klimno da govori. Kako znam da si već mnogo godina sudac narodu ovom, mirne se duše branim, da možeš se osvjedočiti da nema više od 12 dana otkako sam uzišao u Jeruzalem da se poklonim. Nisu me našli u hramu, da sa nikim raspravljam ili da bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu i ne mogu ti dokazati za ono što me sada optužuju. Da pratite riječi. I pa vam kaže sad jednu stvar. pa vam kaže ovo. Jamčim ti, naprotiv, putem koji nazivaju sektom. je druga riječ. Prva crkva se nazivala putem. Ova tema se zove drevni put. Ako vam je smalo ako vam je malo smelo sa uma. Ova tema govori o vraćanju u odnos sa Bogom. I prva crkva se zvala putem iz razloga što je Krist rekao ja sam put, istina je život. I prva crkva su bili židovi. I oni su sebe nazvali putem. Ovo je treće ime prve crkve. I Pavao kaže, putem koju vi nazivate sektom, Služim otačkom Bogu vjerujući u sve što je u zakonu i prorocima napisano. Sve što je Bože riječi. Kaže, ja vjerujem. Ja vam isto kažem, ja stojim na Bože riječi, ono što Bože riječ kaže. Ja ne idem izvan konteksta Bože riječi i kada pismo kaže da su to sekte i da su prvu crkvu zvali sektom, zato što put kaže je nazvan sektom, onda niko ne može reći da ja krivo govorim, ali ono što je bitno, bitno je da razumijete da se prvi kršćani nisu trebali zvati kršćani. Jedni su se zvali Nazareji, ne znam, Nazar. Nazare, tako. Nazareji. Treći su se nazivali putem. Putem, ljudi moji. Sad ćete vidjeti koliko se u pismu govori put. Naravno vam to nije uopće odskočilo. Nego ste prešli preko toga i niste uopće primijetili da Bog govori o nekakvom putu. Nisi primijetila? Ali neki židovi iz Azije, da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optuže me za optuže me ako šta imaju protiv mene. Ali neka ovi sami kažu, koji su zločin našli na meni kad sam stajao pred vijećem. Osim možda one jedne riječi koji doviknuh među njima stojeći. Zbog uskrsnuća mrtvih sudi se danas, uskrsnuća mrtvih sudi mi se danas pred svima. Nato Felix koji je točno znao sve o ovom putu. Odgodi njihovu parnicu rekavši kada dođe tisućnik Lizija riješit ću vas spor. Felix kaže da je sve znao o ovom putu. Ne kaže da je znao sve o kršćanima, ne kaže da je znao sve o ovom, rekao je da je točno znao o ovom putu, jer su se oni zvali put. To je ono što je bitno da vi danas znate. Prvi vjernici su se zvali sljedbenici puta ili sljedbenici Krista. Ono što sam ja vama rekao, mi nismo pozvani da idemo u crkvu. Mi smo pozvani da hodamo s Bogom. I prva crkva je to točno znala. Prva crkva je to točno znala i, Bo, i Krist je to propovijedao. On je rekao jasan put, istina je život. Nitko ne dolazi ocu. Ne kaže nitko ne dolazi u crkvu, sinagogu, u vjeru i ostale stvari. Kaže nitko ne dolazi ocu Ljudi moji, mi se moramo vratiti na put, na ispravan put i koja god crkva kaže za sebe da je ispravan put, ja vam kažem, oni su sekte. A reći ću vam zašto su one sekte. Dijela 19, do 10 kaže ovako. Onda Pavao uđe u sinagogu te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o čemu? o kraljevstvu Božjem, ali kako neki okorjeli i nepokorni ocrnjivali su šta? Ocrnjivali su ovaj put pred mnoštvom, odstupi od njih, odvoji učenike i danomice raspravljaše u školi nekog tiranina. Trajalo je to dvije godine, tako da su svi azijski žitelji, židovi, grci, čuli riječ Božju. Pavo nikad nije propovedao kršćanstvo. Nikad. Isus Krist nikad nije propovedao kršćanstvo. Nikad. jednu vjeru, evanđelje o kraljevstvu su svi oni propovijedali i kaže da su svi ocrnjivali ovaj put. E znate zašto su svi ocrnjivali ovaj put? Zato što niko od njih nije propovijedao da je put veliki svećenik sinagoge, da je put ona sinagoga, a da, da su to propovijedali, sve bi bilo u redu da su oni propovedali njihove sinagoge, sve bilo u redu. Ali ne, oni su rekli, nema više sinagoge i Kristo ono što je rekao za hram, srušit ću ovaj hram, sagradit ću ga u tri dana i kaže, neće mi se više klanjati na ovom mjestu, nego će mi se klanjati u duhu i istini. Pismo kaže, to niko ne može poništiti. Dijela 19.22 do 23 kaže ovako. Onda poslao Makedoniju dvojicu svojih poslužitelja Timoteja i Erasta, a on provede još neko vrijeme u Aziji. Nekako u ono doba nastade pobuna protog ovog puta. Još jedan put. Koliko puta se spominje put, a koliko puta se spominje kršćanstvo i koliko puta se spominju neke stvari. Mi smo ljudi moji pozvani da hodamo po putu sa Bogom. Ova tema se zove drevni put. Postoji razlog zašto se zove drevni put. Ja ne naglašavam pismo znance, ja ne naglašavam crkve, ja naglašavam da se mi moramo vratiti na drevni put, na staze duha i da se mi moramo vratiti nazad u odnos sa Bogom. Nazad u odnos sa Bogom. Nijedna crkva neće nas spasiti, nijedna zajednica Davidov šator vas neće spasiti i ne znam ostale stvari, neće vas spasiti. Davidov šator nije put. Davidov šator je projekt. 9, dijela 9, 1 do 5 kaže ovako. Savo pak zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Božjim pođe k velikom svećeniku, zatraži od njega pisma sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od čega od ovog puta muževe i žene okovane dovede u Jeruzalem, kada se putujući približi Damasku, da ga obasa svjetlo sa neba, sruši ga na zemlju i začu glas što mu reče Savle, Savle, zašto me progoniš? On pita, tko si ti? A on reče, ja sam Isus kojega ti progoniš. Sad ću vam reći jednu stvar. Pavao je bio progonio, piše učenike Božje. Ne piše da je progonio kršćane. Pazite jako dobro. Progonio je učenike Božje. I onda kaže da sve koje nađe od ovog puta, sve oni koji slijede Krista, su na tome putu muževi i žene, kad je došao Krist, Krist nije rekao, ti progoniš moje učenike. Jeste to primijetili? Krist je rekao, ti progoniš mene. Zašto? Zato što on za sebe kaže, ja sam put, istina i život. I ti ljudi su slijedili Krista, ne takozvane crkve. Ne takozvane crkve. Mi nismo pozvani da slijedimo crkve. Znači, jedna stvar koju morate razumjeti, <clears throat> ako se sjećate nazad, kad sam ja vama rekao i započeo cijelu ovu temu, da je Bog stvorio čovjeka. Jer tako? Sjećate Jedan Bog, <clears throat> pazite jako dobro što ću vam reći, jedan Bog stvori jednog čovjeka i tom jednom čovjeku da jednu ženu i jednu zapovjed. Jedan čovjek prekrši jednu zapovjed i počini jedan grijeh i, više ne bude jedno sa Bogom. Je svačate? Jedan Bog stvori jednog čovjeka i tom jednom čovjeku da jednu ženu i jednu zapovjed. Čovjek prekrši jednu zapovjed, počini jedan grijeh i više ne bude šta? Jedno sa Bogom. Živjet ćeš jedan život i unićeš u jednu vječnost. Postoji samo jedan put do Boga, to je Isus Krist. Ne crkve, ne propovjednici, ne ne znam kakve stvari. Samo jedan put, samo jedna vječnost do oca, zove se Isus Krist. Ja vam kažem jednu stvar, sve crkve su sekte. Nek me neko optuži kad čuje ovu riječ. Nek me neko optuži kad čuje ovu riječ da su sve crkve sekte. Ja ću vam reći zašto su sve crkve sekte. Rimljanima 11, 13 do 24 kaže ovako. Vama pak, poganima, velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bi li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje, izmirenje svijeta, šta će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? I on vam kaže ovako. Ako su prvine svete, sveto je i tijesto. Ako li je korijen svet, svete su i grane. A pa ako su neke grane odlomljene, a ti divlja maslina pricepljen umjesto njih, postao si suzajedničar korijen, korijena sočnosti masline, ne uznosi se nad grane. Pazi to jako dobro. Ne uznosi se nad grane. Ako se hoćeš uznosit, ne nosiš ti korijen, nego korijen nosi tebe. Reći ćeš na to, grane su odlomljene da se ja pricijepim. Dobro, oni zbog nevjere su odlomljeni, a ti po vjeri stojiš. Nemoj se uznositi nego strahuj. Ako Bog nije poštedio prirodnih grana, ni tebe neće poštedjeti. Promotri dakle dobrotu Božju i strogoš Božju na palima, a dobrotu Božju na sebi ako ostaneš u toj dobroti. Inače ćeš i ti biti odsječen. A i oni ako ne ostanu u nevjeri, bit će pricijepljeni. Moćan je Bog da ih opet pricijepi. Doista, ako si ti, poslušajte mi jako dobro što ću vam sad reći, doista, ako si ti po naravi divlja maslina odsječen, pa mimo, to, mimo te naravi pricijepljen na pitomu maslinu, koliko će lakše oni po naravi biti pricijepljeni na vlastitu maslinu. <clears throat> Poslušajte me jako to što ću vam reći. Sve crkve su sekte Sekta znači put, ali sekta dolazi od riječi kare, što znači odsjeći. Oni nisu ostali na pitomoj maslini. Oni su se odsjekli, ljudi moji. Oni su se odsjekli. Sve vjere će vam reći ovu jednu stvar. Da, Bog ih je odbacio da bi nama predao tu vjeru. Jer svačate, to će vam sve vjere reći. Mi sada nasljedimo to vjeru. Košljivi Izrael. Košljivi korijen. Bog kaže, ti si divlja maslina i ti si se pricijepio na korijen, ali kaže, ako ne nastaviš biti na korijenu, ti ćeš biti odsječen. Druga stvar, ne samo da, su, da ih je Bog odsjeko od korijena, nego su se oni sami odsjekli. Znate kako to znamo? Zato što oni nisu divlja maslina. E, znate kako znamo da oni nisu divlja maslina? Sve današnje crkve su sekte. Sve. Zato što oni nisu divlja maslina. E, znate šta su oni? Šta mislite šta su oni? Oni su imela. Imela je poluparazitska biljka koja se prilijepi na stablo i počne crpiti iz tog stabla i uništava to stablo. Sve današnje crkve su imela, nedivlja maslina. Zašto? Zato što su se pricijepili na Božju riječ. I počeli su crpiti iz Bože riječi, ali su odbacili Boga. Odbacili su Boga i sebe su prozvali putem. Jer svačate sad, sekta znači put. I svi oni kažu za sebe, od 4000 koliko već, kršćanskih sekti ili kršćanskih sljedbi, svi će vam reći, mi imamo ispravnu istinu. Oni će vam ti svi to reći, mi imamo zdravu nauku. Mi smo put. Mi smo put. Jednu stvar, zašto ja kažem da su se oni odsjekli? Izreke 18, 4 kažem ovako, duboke su vode, riječi iz usta nečijih, izvor mudrosti što se razljeva. Božja riječ nosi u sebi duboku vodu i svi oni crpe iz Božje riječi. Svi, ali su i mela, oni su poluparazitska biljka koja crpi iz korijena, a odbacuje korijen i za sebe govori da je put. To će vam svi reći. Svi će vam oni reći. Mi imamo ispravnu nauku. Jednu stvar koju morate razumjeti Zašto sam proveo kroz one proroke? 50 proročkih sinova. 50 proročkih sinova. Sinovi iz Jerihona došli su Elizaju i rekli su, jer ti znaš da će Bog tebe uzeti ispred Ilije. I on kaže, znam. Proročki sinovi iz Betela su došli, jer ti znaš da će tebe Bog uzeti ispred Ilije. On kaže, znam. U koju god zajednicu vi došli, gdje god vi došli, bilo kako zajedništvo došli, svi će nas soliti pamet. Jer ti znaš da tebi Bože reč to kaže. Jeste to primijetili? Jer ti znaš da Božja riječ to kaže. Čak i da čuju Božji glas, ne hodaju sa Bogom. Svi oni proročki sinovi nisu hodali sa Bogom. Samo Elizej je na kraju počeo hodati sa Bogom. Cijeli Božji narod, reći ću vam jednu stvar, Mojsije je hodao s Bogom, ne Izraelci. Henok je hodao s Bogom. Adam je hodao s Bogom. Abraham je hodao sa Bogom. Cijeli onaj narod nije hodao s Bogom. Svi ove današnje crkve ne hodaju s Bogom. Ovo je izazov za vas. Izazov za vas, da ne zastranite. Sad ću vam objasniti jednu stvar. Druga Petrova, 2.15 kaže ovako. Oni su u zabludi. Napustili su ravan put. Te su pošli putem Bosorova sina Bileama. I prigli su plaću nepravednosti. Pazite ovo riječ jako dobro. Oni su u zabludi. Napustili su ravan put. Sad ću vam reći jednu stvar. Stavio sam na face takav status, odmah su se digli. Ja sam rekao, oni koji, se baziraju samo na Božje riječi, oni su u zabludi. A odbacuju Svetog Duha. Oni koji se baziraju samo na nekakvim duhovnim iskustvima, a odbacuju Božju riječ, oni su u zabludi. I već su se digli. Kako ti možeš reći da oni koji stoje na Božjoj riječi da su u zabludi? Vrlo lijepo. Zato što svih 4000 takozvanih kršćanskih sekti ili sljedbi koji sebe nazivaju ispravnim crkvama, ispravnim putem, oni ne hodaju s Bogom. I ne samo to, jer znate ko je bio Bilam? Jer znate ko je bio Bilam? Brojevi 24, 2 do 4. Bilam podiže oči i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima, na njega siđe duh Boži, pazite ovo jako dobro, na njega je sišao sveti duh i on poče svoju pjesmu, te reče proročanstvo Bileama, sina Beorova, proročanstvo čovjeka proniciva, proročanstvo onoga koga, koji riječi Božje sluša, koji ima viđenja svesilnoga, koji pada i oči mu se otvaraju. Ovo je bio Bileam. Pazite ovo jako dobro. Na njega je sišao sveti duh. Kaže on, ja slušam riječi od Boga. Ja imam viđenja od Boga i Bog mu kasnije kaže napustio si ravan put sa mnom te si zastranio i kasnije je prozvan vraćarskim prorokom i ostao bez glave. Sad ću vam ja reći jednu stvar. Koliko god mi čuli od Boga, uvijek postoji neko ko čuje bolje. Koliko god mi čuli Boga, to ne znači da mi hodamo s Bogom. Danas su ljudi jako napuhani, u koju god crkvu dođeš, Jel ti znaš da pismo kaže, jer si ti čuo od Boga, ja sam imao takvu viziju, mene boli briga, ja nisam ohol. Ko je šta čuo, ko je šta je vidio. Ako mi ne hodamo sa Svetim Duhom, mi smo poput Bileama, poput Bileama, malo nam fali da napustimo ravan put i da zastranimo. Malo nam fali. Kad mi kažemo da je naša crkva jedini put do oca, mi smo zastranili. Kad mi odbacimo Hebreje i hebrejski korijen, mi smo zastranili. I vi shvaćate u kojem smo mi danas problemu. Mi imamo Božju riječ, ali ne poznajemo Boga. Ne poznajemo Boga. Otkrivenje 7, 1 do 3 kažem ovako. Nakon toga vide četiri anđela, stoje na četiri kraja zemaljska, zadržavajući četiri vjetra zemaljska, da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem, niti kojim drvećem. I vidi drugog jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva sa pečetom Boga živoga. On povika i zaglasa onoj četvorici anđela kojim bi dano nauditi zemlji i moru. Nemoj uditi ni zemlju, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega načelima. Jel vidite ove stihove? Ovo je otkrivenje, vidite ove stihove. Izašli su četiri anđela. <clears throat> Bog je rekao nemoj uditi nikome dok ne pečatimo koga? Jel piše kršćana? Jel piše baptista? Jel piše katolika? Jel piše pravoslavac, jel piše adventista, jel piše branhamista, jel piše ne znam koga i bilo kakvi sljedbi, sekti, crkava, jel to piše tu? Ne piše. Piše da su anđeli izašli samo da opečate sluge Božje. I sad ću vam reći jednu stvar. Ja sam pričao s onim karizmatskim katolikom. Ja njemu kažem ja sam katolik. Sad ćete shvatiti zašto ja kažem da sam katolik. I znate zašto ja kažem da sam katolik? Ja ću se odreći te crkve, to jest te imena, toga imena, kad se vi svi odreknete svoje sekte, jer su to sve sekte. Mi se držimo naše sekte i naše tradicije, a ne držimo se Boga, mi se ne držimo Svetog Duha. I zato sam ja došao i rekao sam, ja ću i dalje držati to ime. Dogod baptisti se drže da su oni baptisti, dogod jehovini svjedoci drže da su jehovini svjedoci, dogod ovi tvrde ovo, dogod ovi tvrde ono, ja ću do tad tvrditi da sam katolik i njih će to provocirati zato što znaju da ja nemam katoličku nauku, a znaju da nemam baptističku nauku, a znaju da nemam pentekostalnu nauku zato što sam sve njih prozvao sektama. I njima to nije jasno. Jednu stvar, Bog je rekao ovako, dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima. Ja sam pričao sa katolikom, karizmatskim katolikom. I ja imam pričam, ja njemu kažem, pa ja sam obraćen u četvrtom razredu osnovne škole, ko katolik. I on kaže, ti si pentokostalac, ovo ono, i mi smo ušli nekakvu priču i kaže meni, ha, ha, ha, kao, pa vidjet ćemo pred Bogom ko je u pravu. Ja njemu kažem, dragi moj prijatelju, ja ne trebam doći pred Boga da ja znam ko je u pravu. A on kaže, kak misliš? Ja rekao, ti znaš šta je franšiza? Kaže on, ne znam. Ja rekao, ja ću ti objasniti šta je franšiza. Franšiza je u poslovnom svijetu kada hoćeš započeti posao i ući u nečiji posao, identično moraš iskopirati taj posao. To mi je McDonald's. McDonald's je došao u Hrvatsku samo pod jednim uvjetom, pod franšizom. Kad McDonald's dođe u Hrvatsku, mora identično iskopirati cijeli posao, ako ne iskopira, ne može biti u tome, ne može sve crkve meni žele reći da je Bog kreativan, pa je dozvolio ovakvu kreativnost da bude takav nered. To nije istina. Kod Boga postoji samo franšiza. Ili je po Božjem, ili je po nikakvom. Jedna druga stvar. Jel vi znate šta je Krist propovjedao? Krist je propovijedao evanđelje o kraljestvu. Je tako? Samo jedno evanđelje postoji. Evanđelje o kraljestvu. Evanđelje o kraljestvu. Evanđelje o kraljestvu. Kraljestvo ima svoga kralja. I znate šta je demokracija? Mi ne živimo u demokraciji. Mi ne živimo u nekakvim raznolikostima. Mi živimo u kraljestvu. I riječ kaže da to kraljestvo ima kralja. I e, znate kakva je, je stvar kod kralja? Kaže vam pismo jasno. Kraljeva riječ je najjača riječ. Kaže, koga može pitati kako neke stvari funkcioniraju. Kod Boga nema onako kako mi hoćemo, kod Boga nema demokracije. Kaže, kod Boga postoji samo jedna riječ. Njegova riječ ovako ili nikako. Ili nikako. Mi smo pozvani u odnos sa Bogom. I sve ostale stvari kod Boga neće proći. Jednostavno neće proći. Drugu stvar ću vam pročitati. Otkrivenje 7, 9 do 17 kaže ovako. Nakon toga vidjeh velikog mnoštva, što ga nitko ne može izbrojati, iz svakog naroda, iz plemena, puka i jezika, stoje pred prijestoljem i pred jagancim odjeveni u bijele haljine, palme u rukama. Pogledajte što pismo kaže. Ja sam vidio veliko mnoštvo. Koga? Kršćana. Evo velikog mnoštva kršćana не баптиста, не католика. Код Бога нема католика. Код Бога нема такви цркава. Каже, код Бога ево великог мноштва, никога не може избројат. И сваког народа, пазите, да, ако добро, и сваког народа, и сваког племена, и сваког пука, и сваког језика, стоје пред пријестолјем Божијем. i viču i sve glasa, spasenje Bogu našemu, koji sjedi na prijestolju i jaganjcu i svi anđeli što stajahu okolo prijestolja i starješina i četiri bića, padoše pred prijestoljem na svoja lica i pokloniše se Bogu govoreći Amen, blagoslov, slava, mudrost i zahvalnica i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen. Jedan me od upita, ovi odjeveni u bijele haljine, tko su? i odakle su došli. Odgovori mu, gospodine moj, samo ti to znaš. Pazite što je on vidio. Ljude odjevene u bijele haljine. On nije vidio kršćane. On nije vidio katolike. On, kaže, ja sam vidio ljude, ljude bez... Imaju jedino što imaju pečat na svojem čelu. Pečat Svetog Duha, ne pečat crkve. Pečat Svetog Duha. I kaže, ko su oni? I on kaže, a on će mi oni dođeše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i bijelili ih u krvi jagančevoj, zato su pred prijestoljem Božjim i služi mu dan i noć u hramu njegovu i onaj koji sjedi na prijestolju razapeće šator svoj nad njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce, niti ikakva žega, jer jaganjac koji ih poslije prijestelja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života i će Bog svaku suzu sa njihovih očiju. Ljudi moji, ja ću vam reći jednu stvar. Ja primjećujem jednu stvar. Svi ljudi osuđuju katolike, svi ljudi osuđuju pravoslavce, svi ljudi osuđuju baptiste, svi ljudi osuđuju ove one. Mi ne znamo ko je spašen. Mi ne znamo ko je spašen. Istina je po meni da su to sekte. Oni su se odsjekli od pravog puta i navješćuju svoju crkvu, svoju vjeru. Ali istina je ta da mi ne znamo ko je objelio svoje haljine. Mi to ne znamo. Jedino što bi mi trebali napraviti je ubijeliti svoje haljine. A reći ću vam jednu stvar. Ova tema se zove drevni put. Postoji razlog zašto se zove drevni put i zašto sam kroz ovo proveo da shvatite da odlazak u crkvu neće vas dovesti Bogu. Slušajući mene, neće vas dovesti Bogu. Ja nisam put. Dakle, šator nije put. Jednu stvar koju sam primijetio kod svih onih ljudi, svi naglašavaju pisma. Ja sam namjerno isprovocirao ljude sad nedavno na fejsu. Namjerno sam isprovocirao ljude i rekao sam vaša sola skriptura sola skriptura. Reko, vaša sola skriptura je gola. Gola skriptura. Nema svetog duha u njoj. Nema. Ljudi moji, mi se temeljimo na pismu, ne temeljimo se na odnosu s Bogom. Mi se temeljimo na našim zajednicama, mi se temeljimo na ne znam čemu i ne hodamo s Bogom. Ja sam primio ovu riječ od Boga. Ovo je moja prva tema s kojom sam se ja otvorio nekakve stvari. Prva tema, ja ovo nisam uopće planirao. Uopće nisam planirao. Ali sam osjetio od Svetog Duha baš to. Ja sam njemu rekao, meni ne treba tvoje znanje ako ja neću hodati s tobom. Meni ne treba tvoje znanje. Kopić zna koliko ja znanje imam i ostali neki ljudi znaju koliko ja znanje imam. Meni takvo znanje ne treba. Ako ću ja biti put. Ako ću ja reći Davidov šator je put i ako ću ja napraviti neku sektu ako ću ja odvojiti sebe i ljude koje, kojima govorim neke stvari od Boga i ako ću ja ljudima samo propovijedati, ja ne znam jeste vi svjesni da ja vam mogu propovijedati od jutra do mraka i da vi nećete doći Bogu. Da mi možete slušati propovijed i vi nećete doći Bogu. Ja sam točno osjetio od Svetog Duha očajnički, očajnički da se mi moramo vratiti Bogu nazad. Da počnemo biti iskreni sami sa sobom. Ja ne znam koliko ste vi iskreni. Koliko ste vi iskreni kad vi čitate pismo, da li imate odnos s Bogom? Evo, budete iskreni sami prema sebi. Mi proučavamo riječ satima. Ja sam, ja sam Kopiću rekao, ja znam proučavati riječ satima. Ja ne znam, neki od vas da li to znaju. Ja sam satima znam biti u riječi. Satima. Da ne progovorim ni jednu riječ sa svetim duhom. To je tragedija, ljudi moji. Tragedija je proučavati Božje pismo. I Krist je rekao, vi proučavate pisma i mislite imati život vječni ali vi ne dolazite meni. Jednu stvar koju sam stavio na face nedavno, napisao sam i tvoje znanje može biti tvoj Bog. I ti imaš znanje i misliš da si pametan, ali uopće ne hodaš s Bogom. Ovdje ću završiti, pomolit ću se i to mi je kraj, ali jednu stvar, znači da shvatite da mi moramo početi tražiti Boga. Moramo se naučiti tražiti Boga. Moramo se, ako je, ako je Adam mogao, ako je Henok mogao, koji nimo pismo, ako je Mojsije mogao, koji nije pismo, ako je Abraham mogao, koji nije pismo, ako svi oni ljudi koji nisu imali pismo, a mi danas imamo toliko pisma, ako svi ti ljudi su mogli hodati s Bogom, zašto mi ne bi mogli? Tu ću završiti, pomolit ću se. Oče, ja ti predam ovu riječ, oče moj. Oče, ja te molim da niko ne shvati krivo, oče moj. Aba ti kažeš da si ti put i Pismo kaže da je Kristov duh u tvojim prorocima navješćivao stvari oče moj. Oče, ja se, ja ne znam šta da kažem, da se kajem oče moj da, da mi je žao oče moj da. Oče, mi smo ostavili drevne staze, oče moje, staze duha i oče, krenuli smo neprohodnim stazama, oče moj. Oče, neprohodnim stazama mi hodamo i oče, mi smo rekli da su naše crkve put, oče moj. Mi smo rekli da su naši propovjednici, naše znanje, da je to put, oče moj. Ti si rekao da mi istražujemo pisma, a da ne dolazimo tebi, oče moje. Krist je jasno rekao da je on put do oca. Oče moj, mi smo te čak prozvali gospodarom i prozvali smo te gospodinom, oče moje. prozvali smo svim živim stvarima, oče moje. Jedina stvar koju pismo kaže da sveti duh u nama kliče Aba oče Oče, tako je teško, oče moj. Oče, mi smo ko izgubljena djeca, bez obzira što poznajemo Tvoje pismo, oče moj. Oče, mi lutamo. Aba, ti si na onom mjestu rekao, pa zašto taj narod luta neprekidnoj? Zašto luta neprekidnoj? Oče, mi te molimo da nas vratiš nazad na staze Duhaj. i oče, da nas vratiš nazad u vrt. Oče, tamo pismo kaže da je Adam čuo tvoj korak, da je čuo da ti hodaš, oče moj. Oče, da mi primjećujemo, oče moj, kad ti staneš pokraj nas i kad tražiš uopće da pričaš s nama, da li mi to uopće primjećujemo? Oče, ja te molim da nas vratiš, oče moj. Oče, da nas vratiš nazad sebi. Oče, da okreneš, oče moj, naš jadi. Oče, da okreneš takozvane naše crkve i takozvane naše vjere, oče moj, koje su ponosne i koje su odrekle se, oče moj, sočnosti masline i Oče, mi smo ništa drugo nego ta mela koja crpi, oće moj, sebično i uništava sve oko sebe i Sveti duše, ja te da nas ispuniš i da kao što je moj si rekao, po čemu ćemo se mi razlikovati od drugog naroda? Po tome što ti hodaš s nama. Kao što si rekao, poobjavljeno ti je čovječe Božji. Šta Bog traži od tebe? Šta Bog traži od tebe? Ponizno sa, sa Bogom hodati. Ponizno sa Bogom hodati, oče moj. Oči mi te mamo da se vratimo, da hodamo s tobom. Amen.